Eta bate, sorpresa, baginakien hastetik zeharrapustu ukanen ginoen. Boenon, hale, bon, eh, gure moldea kontra amena ginoen, eta nahi intuen egin eh, gauzak uh, emiten moldean, eta hori hartako egin dugu hori molde bat zen, eta galde iteko ministroari, ero, erteko ministroari eginela alde, eta galde egiteko kandiazetzen gauzak, eta biztan dena errandu, etzituak gauzak handiatuko, eta eguna indako itona eta seiak alde zidela, eta bon, hori koro. Zenta hori ere kurtzo amiable bat zen, eta ez du ministroak beste egitena, hori baginak lian astetik. Segida bat emanen ote duzue, aipatu zinuten zendako ez hauzite eh, girat jotzia? Ba, behar, ba, ez dakito, no? Bon, elgarretatuko gira, zomeit, eta ikusiko dugu, ea, nola diren gauzak, eta ea, errekortzu bat egin duen ez hauzietan. Ono egun ez urte bat bihila bete, hilabete, bere arretoa hartuta eta ez du hona hartia. Irutono eta ameka izen petzaile zinezten, eh? Pentsatzen duzu denak eh, segituko diren eh, bide beretik edo batzu? Ah, ez, ez, ez, ez, ez, ez dira denak haintxe hori gizanen. Ba dira haintxe alde izanen direnak, errekortzuen egiteko alde izanen direnak eta kontra izanen direnak. Hori ikusiko dugu eta idan da.